fala saddaqa wala salla kwa sababu hakusadiki wala hakusali walakin kadhaba wa tawalla bali alikanusha na akageuka thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta kisha kenda kwa ahali zake kwa matao. Aula laka fa aula. Ole wako, ole wako thumma aula laka faula kisha ole wako ole wako ahsabu al-insanu an yutraka suda ati anadhani binadamu kuwa ataachwa bure alam yakunu tafatan mimman mani yumna kwani hakuwa yeye tone ya manii lililoshushwa thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa kisha akawa kidonge cha damu tena Mwenyezi Mungu akamuumba na akamtengeneza vilivyo faj'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha kisha akamfanya namna mbili mwanamume na mwanamke alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyil mauta je huyo hakuwa ni muweza wa kufufua wafu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Binadamu amekanya kufufuliwa na kwa hivyo hakumsadiki mtume wala Qurani wala hakumtimizia Mwenyezi Mungu faridha za sala lakini alikadhibisha Qurani puza imani na akatoka kwenda kwa watu wake wa nyumbani kwa maringo na kujitapa ewe unayekadhibisha utaangamia tena utaangamia na tena utaangamia na utaangamia hivyo anadhani huyu mtu anayekanya kufufuliwa kuwatatwa hivi hivi akiringa tu katika maisha yake na kishakufa iwe basi wala sifufuliwe akahesabiwa kwa vitendo vyake kwani yeye mtu hakuwa ni toni tu ya manii iliyojaliwa kuwemo katika tumbo la uzazi kisha hiyo tone ikawa kipande cha damu iliyoganda na Mwenyezi Mungu akaiumba akaisawazisha mpaka ikawa na umbo zuri akajalia namna mbili mwanamume na mwanamke Je, huyo muumba wa mwanzo aliyefanya yote haya, basi ni muweza wa kuwahuisha maiti baada ya kuyakusanya mafupa yao.